Ekainako geita bat ditu, gaur ostirala da eta hau berrion albistegia duzu, e, berriozari irretiaren albiste emankizuna eta espero genuen berri bat e, emango dizu egulenik eta behin. Hori da, ba dato Zaharako neskamutikoak e, berriozarrera. Datorren astelenean hilako geita lau berriozaren elkartuko dira Saharakon neskamutikoak etxean hartuko dituzten familiak oporrak bakean izeneko programan parte hartzen duten gaztetxo horiei ongi etorria egiteko. Berriozarko sahararen aldeko lagunak izeneko kolektiboak eta anas erakundeak itzordua antolatu dute eguerdiko ordu baterditan, Euskal Herria plazako karpan argeliako kanpalekuetatik ona egindako bidaia luzearen ondoren bi hilabetez geldituko diran eskamutilauek e, eh, gure artean. Eta Sahalarrentzat bakarrik ez imigrante guztiei zuzenduta gaztelania ikastaro antolatu dute berrozarren. Oinarrizko zerbitzuen mankomunitateak helduen formazio ikastaroak antolatu ditu datorren ikasturterako. Alde batetik gaztelania ikastaroa etorkinentzat eta bestetik oinarrizko formazio ikastaroa, ba oinarrizko hezkuntza hori egin ez duten guztiei zuzendua. Matrikula egiteagatik 5 euro ordaindu behar dira ez besterik eta eskolak bi lauilekotan antolatuko dira irailetik otsailera lehenbizikoa eta otsailetik ekainera bigarrena. Helduen oinarrizko hezkuntzako Jose Maria Iribarren ikastetxe publikoko irakasleek emanen dituzte eskola horiek. Eta izena emateko EPEA, datorren astelenetik aurrera, abuztuaren hogeita irura bitartean zabalduko da. Oinarrizko gizarte zerbitzuan egin alizanen duzue hori eta baita informazio gehiago jaso kale berri kaleko ama bigarren zenbakian. Hemendik minutu eskazera Udal Ludoteka zerbitzuaren esleipena eginen da. Udal Ludoteka elebidunaren zerbitzuaren esleipenerako proposamen ekonomikoak argitara aterako dira, ekitaldi publiko batean hemendik minutu gutxira, eta horrez gainera aurkeztutako proiektu bakoitzak esparru teknikoan izandako puntuak eta ere jakinaraziko da. Ekitaldia, esan dugun bezala gaur bertan izanen da, goizeko amarretan berriozarko udaleko batzar aretoan. Zerbitzuaren esleipendunak Ludoteka kudeatuko du, datozen lau urte Gaur arratzaldean Jose Luis Díaz Monrealen jacinto 8 a la prisión más larga liburuaren aurkezpena izanen da. Gaur bertan, arriatxaleko zortzi terdietan berriozarko kulturgunean, jacinto 8 a la prisión más larga izeneko liburua aurkeztuko da. Ezkabamendiko iesaldian bizirik ateratako pertsona baten testigantza kontatzen du Jose Luis Díaz Monreal idazleak liburu honetan. Gaur ere Las Balium taldeak berriozarren joko du. Las Balium musika taldeak berriozarko kirol tabernan joko du Kele Paso izeneko diskoaren aurkezpen biran. Itzordua eh, gaur bertan izanen da hilako geita bat gaueko amaiketan eta ah, aipatu behar dugun ere asaezek Silvia Herriok, Violeta Kalbok eta Gurutze Katenak osatutako punk rock taldea Las Balium. Euskararen erabilera berrezarren izpide bihar bertan. Zorroka elkarteak bi hilabete dara matza, Euskararen erabilera berriozarren aztertzen eta ikerketa horri jarraipena eman nahian topagunea andolatu dute elduden larun baterako. Gure herrian hizkuntzaren erabileraren arrazoia kondorioak eta alternatibak aztertzea da itzorduaren helburuan goizeko amaiketan izanen da kiroldegian. Hogeita orduko futbol aretoko txapelketaren hogeita sai garren edizioa berriozaren jokatuko da bihar. Alaxe da, mendialdea kirol elkarteak antolatuta bihar goizeko amaikater ditan txapelketa honen lehenengo partidan jokatuko da. Hogeita orduko futbol areto txapelketaren hogeita sei garren edizioa da honakoa Eta beste urtetan bezala berriozarko kiroldegian jokatuko da. Hogeita bat taldek eman dute izena, finala berriz igandean jokatuko da, arretxaleko zazpiak eta laur denetan, eta jokoan diren sariak onakoak dira zazpieun euro lehen sailkatuaren zat, eta irureun euro bigarrenaren zat. Eta larun bat honetan jokatuko da hiru bideriru straight ball saskibaloi txapelketaren irugarren edizioa. Memorial Antonio Vazquez izenarekin ezaguna den street ball txapelketaren irugarren edizioa larun bat honetan jokatuko da emailen plazaren atzealdean dagoen saskibaloi zelaian eh, dekatlonen onduan. Gizonezko eta emakumezko, emakumezko kategoriatan banatuko da txapelketa eta aur gazte eta senior mailetan. Izen emateko epea ekainaren hogeita batean amaituko da gaur bertan beraz eta horretarako beharri beharrezkoa izaren da, ama bi euro sartzeak laboralkutsako ondoko kontu korrontean. Iru zero, iru bost, e, barkatu, iru zero, iru bost, zero bat, bederatzi, sortzi, sei bost, bat bederatzi, sortzi zero, zero bat, sei bost, sei, sei. Erriopikatuko dugu, e, kontu korronte zenbaki hau, iru zero, iru bost, zero bat, bederatzi, sortzi, sei bost, bat bederatzi, sortzi zero, zero bat, sei bost, sei, sei. Dirua sartu ostean, ordainagiriak iroldegian aurkeztu beharko duzue, izen emate horriare ekin batera. Datorren igandean, Doni Banesuak basoa pasalekuan ospatuko dira. Oiden bezala, San Juan Bezperan berrio zartarriek zuen gainetik jauzi egiteko parada izanen dute, eta hori guztia girotzeko, ariziko joaldunak, eta berrio zarko zanpartzar txikia izanen dira, basoa pasealekuan, iaz bezalaxe, aurten ere, pasealeku horretako lur ere egin beharko dira zuak. Eta igandean ere, butaka irurogeita emesortzi eh, e, antzerki eskolak e, bere lanak arkestuko ditu berriozaren. Iragan igandean egin bezala, butaka irurogeita emezortzi antzerki eskolako ikasleek ikasturte honetan prestatutako lanak aurkeztuko dituzte datorren igandean hilako geita iru berriozarko entzunaretoan. Itzordua arretxaleko zazpietan izanen da eta sarrerak iru euroko prezioan eh, jarriko dira salgai. eguraldiaz mintzatuko gara orain. Zerua odeitsu edo oso odeitsu egonen da, arratsalde gau partean odeiak gutxitu eginen dira, goizean goiz zaparra da txikiak eh, botako ditu, ikusi izan dugun bezala, eta arratsaldean trumoiek aitza izateko probabilitatea txikia da. Goizean goiz aizea haula eta aldakorra ibiliko da, eta gainontzeko orduetan ipar, ipar mendebaldekoa, temperaturan aldaketarik ez. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian FM-ko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.